السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam قال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وأزمنتهم وتباعد ما بينهم من في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار لو طالعت وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ولا تفرقا في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه على سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا قال تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا هاي لكواني منين الإمام أبو المظفر السمعاني الله يرحمه ويرعاه akiwa anaalik katika mlango ambao bado tupo nao maalimi wa simati almanhaji salafi mlango ambao tupo nao ambao unaitwa maalim wa simati almanhaji salafi wallati marra dhikruha maalim wa simati manhaji salafi, jana tumetaja moja ambayo ni athabatu ala alhaqi, kama katika alama za manhaju salafi ni mtu kudhibiti katika haki, ni mtu biti katika haki alifu akawa ameleta aya katika suratul hajj aya 40 alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز ambapo kabla ya aya hii kuna aya mbili zimetangulia ambayo ni 38 na 39 Allah anasema inna allaha yudafi'u alladhina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur udhina للذين yuqataluna biannahum ظلموا wa الله على ala لقدير la qadir. Aya zote hizi mbili zinaonyesha namna gani Allah anavyowatetea na kuwalinda waamini na kwamba Allah hawapendi watu wenye kufanya khiana na wapingaji. Kadhalika Allah anaonyesha namna gani alivyowapa idhini watu wapigane pamoja na makafiri baada ya kuwa wamedhulumiwa na akawa amewaahidi kuwanusuru kisha ndiyo ikaja aya hii arobaini kuelezea hali yao watu hao walidhulumiwa kwa kutolewa katika majumba yao kwa neno lao tu la kusema kwamba Mola wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala Mola wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kushikamana na imani kwamba Allah ni mmoja wao wakawa wamefanyiwa uadui na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewalinda na kuzuia vitimbwi vya wale maadui zao Allah anathibitisha anasema lau kama sio ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala lau kama si ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale watu waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala baadhi yao kwa baadhi yao basi si majumba yao tu kunyang'anywa bali wangevunjiwa mpaka majengo ambayo waliokuwa wakimwabudia Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake kisha Allah akasema wala yansuranna Allahu man yansuruhu ay man yansuru dinahu kwamba Allah atanusuru yule ambaye anayenusuru nusuru dini yake kadhalika tukasoma kauli ya Hudhaifa إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في دين الله تعالى فإن دين الله واحد إياك والتلون في دين الله تعالى فإن دين الله واحد ما ya ينشريا كميا سلزيما لا zima la ليو badilika leo kuwa na msimamo na msimamo ule bimaana kudhibiti katika haki biti katika haki muda ambapo utakuwa umeijua kwamba hii ndiyo hii ndiyo haki wazi jamaa inna dini allah wahid hakika dini ya Allah ni moja kwamba upotevu haki ya upotevu ni mtu kubali ulichokuwa unakipinga ima kwa sababu ya kuona watu wamekikubali au kwa sababu ya kuona watu wamekipinga au wantunkira ma kunta taarifu, na kupinga kile ulichokuwa unakikubali. yaka watalau, na wale wako wewe Muislam, sasa lazima la kubadilika badilika. wa inna dina Allahi wahid, wa dini Allah ni moja. Kisha muallif hafidhahullah katletea mifano mbalimbali mbali ya maimamu masalafi waliotangulia kama Imam Ahmad ambaye aliadhibiwa kwa fitna ya khalqul Qur'an fitna ya khalqul Qur'an katika zama za Imam Ahmad ilipatikana fitna hii kiongozi wa zama zake alikuwa anawasapoti wale watu wenye kuitakidi na kusema kwamba Qur'an ni kiumbe na sio maneno ya Allah Subhanahu wa taala na jambo hili linatofautiana na aqida ya ahli sunna wal jamaa tofautiana na aqida ya ahli sunna wal jamaa al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala imami ahli sunnati wal jamaa udhiya fi sabili dhalik udhiya fi sabili dhalik aliudhiya katika njia hiyo lakini akathibiti hey, eh, fathabata wa julida radhiyallahu ta'ala anhu arda wa udhiba fi sabilillah na kadhibiwa na katika njia ya Allah lakinahu lam yarja an qawlihi alhaq kitnamuona Imam Ahmad hakurejea katika kauli yake ya haki hakurejea katika kauli yake ya haki kuiacha kauli yake kadhalika tukatoa mfano alimamu ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kadhalika udhiya fi sabilillah fathabata radiyallahu ta'ala anhu arda fathabata radiyallahu ta'ala anhu arda kathibiti Allah muiradhi na amrehemu Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah amekufa akiwa jela mfungwa kwa ajili ya kusimama katika haki wazi ya jamaa fathabatu ala alhaqi min simati hadha almanhaj fahamu kwamba kuthibiti katika haki ni katika alama za hii manhaju salafi na ndio maana ukisoma katika tawarikh utakuta hizi tarehe zinakuonyesha namna gani wema waliotangulia walivyothibiti katika nini katika haki radhiallahu ta'ala anhum waradha na kadhalika ni katika alama za wakweli wenye kufahamika kwa, kwa sifa hizo kisha kama ametoa mfano mzito wa huyu Imam Muhammad ibn Ahmad Imam Muhammad bin Ahmad ibn Sahal al-Ramali Allah Ta'ala ambaye ni kiongozi mfano aliyothibiti katika haki akauziwa katika njia ya Allah mauzi makubwa Al-Imam Al-Hafidh Adh-Dhahabi rahimahullah Ta'ala katika tarjama ya imamu huyu ndani ya kitabu chake Siyar A'lamin Nubala nukuu jana na tumesoma kwamba ananukuu maneno ya Al-Hafidh Abu Dharr kwamba sajanahu Banu Ubaid huyu imamu alifungwa na kabila Banu Ubaid viongozi waliotawala walioshika hatamu baada ya daula basia wamemfunga wakamsulubu wamemfunga wakamsulubu kwa ajili ya kushikamana na sunna واضح anasema samitu darakutni yadhkuruhu wa yabki nimsikia darakutni akimtaja huku akitokwa na machozi anasema yani limamu Muhammad ibn ibn Ahmad kana yaqulu wa huwa yuslah kutokana na ujemedari wake na kudhibiti kwake anachunwa ana ngozi yake huku akisema kana dhalika fil kitabi mastura jambo hili la kufanyiwa maudhi haya tayari Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameshaliandika katika lawh mahfudh akirejea aya hii akirejea aya hii kuonyesha kwamba anaamini kadari ya Allah na anaamini hukumu ya Allah kwake yeye mm. akawa amenukuu maneno ya Ibn al-Akifani baada ya kutaja kisa cha kuchuno kwake sema qala ibn al kifani baada an dhakara qissata salkhihi walladhi salakahu yahudiyun aliyekuwa anamchuna alikuwa ni yahudi nasema wa hadha salahu al yahudiyu au wa hadha salahu al yahudiyu ta'allama lahu wa huwa yata'adhabu hatta ashfaqa alayhi fawada al-khinjara ala qalbihi wa qatalahu rahmatan bihi qala fasulika rahimahullah ta'ala wa hushiya tibnan wa suliba kwamba huyu myahudi aliumia akimwona namna gani mwanadamu anavyoteseka lakini amethibiti katika msimamo wake mpaka akaamua kuweka ile hinjara katika moyo wake na kumuua mara moja ili kama ataendelea kumchuna amchuni hali ya kuwa ameshakufa ampunguzie maumivu akaendelea kumchuna mpaka akamaliza baada ya kumchuna akauviringisha au kaulaza mwili wake katika pumba za ngano kisha akamsulubu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a limadha suliba suliba liajli tamassukihi bisunnah alisulubiwa kwa ajili ya kushikamana kwake na sunna eh, mualifu shekhe Abdallah bin Abdurrahim Bukhari anasema hivi ni nani anaweza akawa na nguvu ya imani kama ambayo alikuwa nayo imamu huyo ah sunna ambao wetu wengi wakisikia sunna wanaona kama ni maji ya kunywa tena maji ya baridi ah ni nani ambaye anaweza akawa na nguvu hii aliyokuwa nayo imamu huyu rahimallahu ta'ala Qala al-Imam Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah, sasa leo anasema al-Imam huyu Abu al-Mudhaffar ومما samani على mrehemu wa mimma yadullu على anna na katika yale ambayo yanayojulisha kwamba watu wa hadithi wapo katika haki annaka law tala'ta jami'a kutubihim al la ni kwamba wewe kama utasoma vitabu vyao vyote vilivyotungwa min awalihim ila akhirihim vitabu vyao vyote vilivyotungwa mwanzo mpaka mwisho kadimihim wa hadithihim vile vya zamani na hivi vya sasa maakhtilafi buldanihim wa azminatihim pamoja na kutofautiana hao watunzi miji yao na zama zao watabaudi ma bainahum fi diyari, na kule kupishana kwao baina yao katika miji. Maana huyu alikuwa anaishi Naisaburi, mwingine anaishi Hijaz mathalan, eh, huyu anaishi Shamu, mwingine anaishi Iraki mathalan. Miji ni ipo mbalimbali, lakini pamoja na umbali ule huyu anaishi labda mathalan Masr, au mwingine anaishi anaishi Yamani eh? Anasema pamoja na hali hiyo wasukuni kulli wahidin minhum qutran min al anasema na, ku, na kuishi kila mmoja miongoni mwao katika miji miongoni mwa miji, lau talata, lau kama utasoma wajadtahum fi bayani liitiqadi ala watiratin wahida utawakuta hawa wanawachuoni katika sala zima la kuibainisha ile itikadi ahli sunna wal jamaa wapo katika mrengo mmoja wapo katika mrengo mmoja yani wanabainisha utafikiri wamesoma chuo kimoja wameishi mji mmoja mtaa mmoja au wameishi nyumba moja lakini utakuta wanawachuoni wametofautiana katika miji yao na wengine hawakuwahi kuonana wengine hawakuwahi kuonana huyu amefia Misri ah, huyu kafia Maka huyu kafia amefia Sham huyu kafia Kufa huyu kafia Basra ha? Ah, na sehemu nyinginezo katika sehemu ambazo watu wamekuwa wakipita kwa ajili ya kwenda kutafuta himsi na sehemu zingine kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu au kwa ajili ya kufanya dawa na kufundisha katika miji hiyo lakini ukisoma vitabu vyao utawakuta wao katika mlengo mmoja ala tiratin wahida wa namatin wahid na makusudio au njia moja au makusudio mamoja yajruna fihi ala tariqatin la yahidun anha Wanatim, wanatembea ndani ya mlengo huo au makusudio hayo au malengo hayo ala tariqatin la yahiduna anha katika njia ambayo hawapindi yani hawaiachi njia hiyo wakaenda pembeni wazi wala yamiluna fiha na wala hawamili wakaenda huku hali ya kuwa haki ipo huku qauluhum fi dhalika wahidun taikuta kauli yao katika jambo lao hilo ni moja wa fi'luhum wahidun kitabu chao na kitendo chao ni kimoja la tara bainahum ikhtilafan hutopata, hutopata kuona baina yao tofauti wala tafarukan fi shay'in ma wa in wala hutopata kuona wanafarikiana katika jambo fulani hata kama litakuwa kwa uchache haya anakusudia sana katika nini katika masala ya aqida eh? katika masala ya manhaj katika masala ya aqida na katika masala ya manhaj wazi hutopata hilo masalafi wote katika miji tofauti tofauti manhaji yao ni moja ni kuthibiti katika haki pale ambapo haki hiyo itakuwa imebebwa na kitabu na sunna naam bal law jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim lau kama utakusanya yote ambayo yaliyopita katika ndimi zao katika ndimi zao wanakaluhu an salafihim na wakawa wameanukuu kutoka kwa wema waliowatangulia wao wajadtahu kaannahu jaa min qalbin wahidin, utayakuta mambo hayo maneno hayo kana kwamba yamekuja kutoka kutoka kwenye moyo wa mtu mmoja. Utayakuta kana kwamba yamekuja kutoka kwenye moyo wa mtu mmoja. Wadha wajara ala lisanin wahid na yakapita kwenye ulimi wa mtu mmoja au ulimi mmoja wa hal ala alhaqi dalilun abyana min hadha ah shekhe anasema hivi haki ina dalili kuliko hii ina dalili iliyo wazi kuliko dalili hii yani kuonyesha kwamba watu wametoka sehemu tofauti ni watu tofauti tofauti makabila tofauti mataifa tofauti lakini wote unawakuta wakisema maneno yao huko waliko utafikiri yamesemwa na ulimi mmoja tena eh, na moyo mmoja tena kupitia ulimi mmoja hivi kuna dalili hivi haki itakuwa na dalili iliyokuwa wazi kuliko hii la shaka kwamba ja, uh, jawabu ni kwamba hakuna ha? kisha mwalimu akaleta aya katika sura tunisa nambari 82 Allah anasema afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llah lawajadu fihi ikhtilafan kathira hivi hawa hawaizingatii hii Qur'ani lau kama Qur'ani ingekuja kutoka kwa kwa Allah basi wangepata ndani ya Qur'ani tofauti au khilafu au ikhtilafu nyingi wazi ha tofauti au ikhtilafu nyingi umeelewana sasa kwa sababu wema waliotangulia na mpaka sasa watu wenye kufuata manhaji zao wazi wakisema wanasema yale yaliyomo ndani ya Qur'an wakisema wanasema yaliyomo ndani ya hadithi basi unakuta maneno yao yanafanana sababu tabia ya Qur'an ukizingatia utaikuta haina mabadiliko siku zote inasema kitu hicho hicho kimoja tangu ilivyoteremka mpaka leo na mpaka kiama kitakaposimama ama watu wengine ambao ni watu wa bid'a zushi kuleta mambo mapya ambayo hayapo katika kitabu na sunna utawakuta maneno yao kila siku yana yanabadilika badilika sababu hayaendani sambamba na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hata ikianzishwa bid'a mwanzo itaanza kuwa na nguvu baadaye ile bid'a ita itapungua nguvu itapungua nguvu itapungua nguvu kama ilikuwa inafanywa na wote katika watu wa bid'a mwisho utaona wengine wanasema hapana hili sisi hatulifanyi hawa tulikuwa tunafanya usiku na madhara tulifanye mchana hawa hapana tukilifanya linakuwa na gharama kubwa hem tulifanya kwa uchache wa hakadha yani sura si moja utakuta sura haitulii katika katika sura moja katika watira moja na hiyo ni kwa sababu ni mambo yenye kukhalifiana na Qur'an kwa ukitadabbar Qur'an utaikuta imesimama katika msimamo mmoja wadih maana Allah akasema walau kana min indi ghairi llah hadha alquran kama ingelikuwa inatoka kwa asiyekuwa allah lawajadu fihi ikhtilafan ay lawajadu fi alquran ikhtilafa kathira ikhtilafan kathira kadhalika allah anasema waatasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا سمع Shikamaneni kwa kamba Allah na wala nyote wala msifarakane na kumbukeni neema ya Allah iliyo juu yenu wakati mlipokuwa maadui. Allah akakutanisha akaziunganisha baina ya nyoyo zenu, akakutanisha na kuziunganisha baina ya nyoyo zenu, fasbahtum bi ni'matihi ikhwanan, kajikuta nyinyi kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala mmekuwa ni ni ndugu. fasbahtum bi ni'matihi Khwana kajikuta nyinyi kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala mmekuwa ni mmekuwa ni ndugu. Hawa ni, ni Aus na Khazraj, makabila mawili maarufu na mashuhur na makabila makubwa yaliyokuwa katika mji wa Madina ambao Mtume swalla alipowakuta aliwakuta wakiwa katika magomvi ya muda mrefu, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewaunganisha kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. نعم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنك تجد أهل الكلام إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر وهذا دليل عدم اليقين فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هل يرجع أحدهم منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه قال لا قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد لا يسخطه أحد ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه أو غيره من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل أكثر التنقل akaleta الشيخ منين يا شيخ الإسلام بن تيمية الله تعالى أسمى إنك تجد أهل الكلام hakika ukichunguza utawakuta watu wa bid'a akthara nasi intiqalan ni watu wenye kupenda kuhamahama ha, wenye kupenda kuhamahama min qaulin ila qaulin kutoka kwenye kauli hii kwenda kwenye kauli hii watu wa bid'a wapo sura wapo katika sura kama hiyo ha? kutoka kwenye kauli hii kwenda kwenye kauli leo ana kauli hii kesho ana kauli nyingine Umeelewana? Wa jazman bil qawli fi mawdhi'in, na akikata yani akitoa msimamo wake kwa kusema maneno katika maeneo fulani wa jazman binaqidhihi wa takfiri qailihi fi mawdhi'in akhar na kutoa msimamo wa maneno wa kinyume chake na kumkufurisha yule aliyesema maneno hayo sehemu nyingine yani leo namkuta mathalan tulikuwa na mtu mmoja eh, anaitwa Alfan Bona miaka hiyo ya nyuma kama kamili au mitatu tukiwa pale msikitini Ansar mnamfahamu eh yeye alikuwa anakataa masala ya siasa kwa masala ya siasa ni ukafiri mpaka alipokuja kipindi kile cha sensa akawa ni katika watu waliopinga sana masala ya watu kuhesabiwa akiwa ni yani ipo opposite na serikali iliyokuwa inawaambia na kuwashauri watu wase, wa, wachaguliwe tunafahamiana eh? Ha, lili likaenda serikali ikasimamia mambo yake na yakawa kama jinsi ambavyo walivyotaka na aliyekataa kuhesabiwa akaingizwa katika mikono ya serikali na akahesabiwa akaingizwa katika mikono ya serikali akahesabiwa na mambo yakapita huyu alimefahamia kwa kipindi hicho kwa kauli hiyo sah baada ya siu miezi sita siu mwaka kulikuja uchaguzi eh tukamkuta yeye ni mwenyekiti siu ni katibu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wilaya anatembea na yale magwanda anatembea na pikipiki yenye chata ya Chadema anasimama kwenye majukwaa na kumnadi mgombea tena nani kafiri Allahu musta'an Allahu musta'an ايش هذا nini hii hadha yaka waka haya mambo yametokea ninaeleza tu lakini wenyewe mnajua kwa sababu yametokea hapa Ujiji Buzebazeba mtu mwenyewe ni wa Ujiji Buzebazeba na msikiti uko Ujiji Buzebazeba na waumini ndio nyinyi wenyewe jamaa yenu tunatoa mfano ili ku kuwadhihisha hili jambo yani kuliweka wazi hili jambo maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kwamba ta, innaka tajidu ahla al-kalam watu wa bid'a utawapata wakati mwingine aktharu nas ak, nas intiqala min qawlin ila qawlin mara nyingi sana wanakuwa ni wenye kuhamahama kutoka kwenye kauli hii kuja kwenye kauli hii wajazman qawli fi mawdhi na akisema maneno akiwa anakatia msimamo katika sehemu wa jazman binaqidhihi wa takfiri qailihi fi mawdhin akhar kisha yale yale tena akatoa msimamo wa kinyume chake na kumkufurisha mwenye kuyatamka yale katika sehemu nyingine asema wa hadha dalilu adamil yaqin wa hadha dalilu adamil yaqin hii ni dalili ya kutokuwa na yakini ni dalili ya kutokuwa na yakini ya jambo yani mtu anafanya kitu hali ya kuwa hana yakini nacho kama angekuwa na yakini na kwamba labda siasa haifai eh asingeweza kuwa ameingia ndani ya siasa tena katikati katika lubul mawdhu kama ingelikuwa itikadi yake na yakini yake ni hiyo wazi ya jamaa hii ni dalili ya mtu kutokuwa na yakini anasema shekhe fa innal imana hakika imani ya kweli kama qala fihi qaisaru kama qala fihi kaisaru kama alivyosema yule kaisar mfalme wa kule Rum eh, wakati Abu Sufyan alipokwenda huko lama saala Abu Sufyan huyo alimuona Abu Sufyan ametoka maka na Muhammad ndio yuko anafanya dawa zake huko akamwambia akawa anamuuliza habari kuhusiana nani na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha akafikia kumuuliza kuhusiana na wale ambao waliosilimu kufuata dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam saala lamma saala aba sufyan amman aslama ma'a an-nabii sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na yule aliyesilimu au wale waliosilimu pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam hal yarjiu ahadu minhum an dinihi suktatan lahu baada yadkhula fi hivi hawa ambao mtume huyo mnayemsema anawasilimisha wanaingia katika dini yake pamoja naye hivi wakishaingia wanakuwa na tabia ya kutokatoka sukhtatan lahu wakiwa wa, wenye kuidharau hiyo dini eh, au wenye kumdharau huyo Muhammad baada an yadkhula fi baada ya kuingia ndani yake yani wana tabia kubadilika badilika hawa watu Abu Sufyan akamwambia la tamaneno Abu Sufyan anamwambia kabla hajaa Muislamu kabla bado hajawa muislamu akamwambia la akasema hawa watu hawana tabia kubadilika badilika watu hawa hawana tabia wakiingia ndio wameingia nitolee qala kaisaru akasema wakadhalika al idha khalata bashashatuhu al-quluba la yaskatuhu ahadun tunavyofahamu sisi tangu huko nyuma hivyo ndivyo ilivyo imani itakavyochanganyikana bashasha yake na, um, na mioyo basi siku zote la yaskatuhu ahadun hakuna hata siku moja mtu anaweza akaidharau imani akatoka hata siku moja hii ni imani ya kweli sababu wale pamoja na ukafiri wao tayari walikuwa wanasoma vitabu vya mitume walio waliotangulia fahamiana eh ameleta kisa hichi Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala kuonyesha namna gani kwamba mtu ambaye aliyeshiba imani aliyekuwa na yatini hana tabia ya kubadilika badilika katika misimamo yake sawa eh? hana tabia kubadilika badilika katika misimamo na hii ndiyo manhaji ya wema waliotangulia ni maradhi haya ambayo yanahitaji tiba yani ni maradhi ambayo yanahitaji nini yanahitaji tiba kwamba watu wengi wanapenda sana kubadilika katika misimamo na wakati mwingine unaweza ukamuuliza akamwambia bwana mimi kusema ukweli nimezidiwa nime ukweli nime nimezidiwa hivi ndivyo ambavyo nilivyo sina, sina uwezo tena wa kujibadilisha kwamba wakati mwingine na, na, naelewa wakati mwingine naona sasa jamii inataka kunitenga kwa hiyo katika hali kama hiyo najikuta tu kwamba nakuwa katika sura kama hiyo. Kwa hiyo naombeni mniwie radhi. Wengine huwa wanaomba radhi katika sura kama hiyo. Lakini kimsingi hiyo sio manhaju salafi manhaju salafi ni kudhibiti wazi manhaju salafi ni kudhibiti mathalan ukifahamu kwamba katika sunna ni mtu kuachia ndevu na kuzifuga wazi basi wewe unaziacha tu yani zisikushughulishe ndevu ukiziacha zenyewe zinakuwa kama ambavyo anavyotaka Allah si ndivyo ukijua katika sunna ni, kufu, ni, ni kukata nguo basi wewe unakwenda kwa fundi, unamwambia fundi nipime, weka nguo juu ya ya macho mawili ya mguu au ugawe muundi katikati, halafu wewe shughuli shughulika. Wewe niambie tu shilingi ngapi? Kila moja 500, tano, kilo moja alfu, basi watoa pesa pale, ondoka zako. Ukija unachukua nguo, wewe kazi yako ni kuvaa. Usishughulike na kitu, useme kama sasa watu watanionaje, watu watashughulikiaje, itakuwa sasa mimi ndio kituko. Sala kituko hilo halitokusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wazi ya jamaa imani siku zote ikichanganyikana bashasha yake na moyo basi huwa haitoki milele mtu ha, huwa haidharau imani na haya yote tunayataja katika mambo yanayo yaliyoamrishwa na mtume swalla sallama haya yote yanaingia katika katika imani maadamu tu yamesemwa na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kisha shekhe alif hafidhahullah akasema walihadha qala baadhi salaf kwa sababu hiyo ndio maana akasema baadhi ya wema waliotangulia ambaye miongoni mwao ni Umar ibn Abdul Aziz au ghairuhu نعم ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل sawa kwamba yeyote ambaye atakayefanya dini yake kuwa ni sehemu yani yeyote ambaye atakayejalia dini yake kwa ajili ya iwe ni, ni, ni, ni, ni, ni nyenzo ya ugomvi yani ni kitu ambacho kitakachompelekea yeye kugombana na watu kwamba awe anapingana na watu ha? awe anabishana na watu misimamo yake na kadha basi akthara tanakula atakithirisha sana kuhamahama kama kuna mtu yeye akiona jambo msikitini linakwenda vizuri hatulii au katika darasa durusi zinaendelea vizuri hatulii hataka alete fitna ili durusi zile zisimame eh hataka alete fitna ili ibada zile zi, ziharibike kuingie jambo katikati ukiwa wewe ni mtu mwenye tabia hiyo basi utakuwa siku zote unahamahama tu leo uko hapa kesho uko kule kesho kutoka kule wallahi maneno ya wema waliotangulia kana kwamba wanaishi pamoja na sisi yani ukiyaleta maneno yao katika jamii wewe umwombe Allah akupe uhai tu utayaona yana yanadhihiri yani yanayo hayo hayo yanapita kwamba kuna baadhi ya watu hufanya dini yao kama sehemu ya ugomvi kama sehemu ya nini ya ugomvi malengo yao makubwa ni kugombanisha watu kuleta fitna baina ya watu kuwafanya watu wasiishi pamoja kufanya watu wasijue haki fanya watu wasifate haki na kuikubali kwa sababu tu um, mm, ni kwa sababu atamania nafsi zao au wao ni watu wabati kwa hiyo akigombanisha watu hamtoka pamoja kwa atapata kundi akishapata kundi basi miongoni mwa hawa atakawapata watamsapoti basi Umar ibn Abdul Aziz na wengineo katika wanaochuoni sema manjala dinahu gharadan lilkhusumat yote atakayefanya dini yake ni sehemu ya ugomvi akthara tanakula, atakithirisha sana kuhamahama, atahama sana madhehebu, atahama sana misikiti, atahama sana marakizi, atahama sana madarisi, atahama sana halakati. Tamkuta leo yuko kule, kesho yuko kwa shehe huyu, kesho yuko kwa shehe huyu, anaumaliza umri wake katika kuhamahama, na mwisho wa siku hapati manufaa, hapati mafanikio. allahu musta'an kisha akasema Sheikh Allah mhifadhi wa amma ahlus walhadith ama watu wa sunna na hadithi fama yu'lamu ahadun min ulamaihim hafahamiki au hajajulikana yeyote katika wanachuoni wao wala salihi ammatihim wala mwema katika wao rajaa qattun an qawlihi wa i'tiqadihi alirejea kuiacha kauli yake na alirejea kuiacha itikadi yake katika wema waliotangulia na, na, na, na, na, na, na wanawazuoni wao hakuna hata mmoja aliyefahamu haki akaiacha ile kauli yake ya haki bali labda kama alikuwa amekosea apate mtu akumfahamisha basi arudi kuifata haki sio arejee kuiacha haki kwenda katika batili bal hum a'dhamu nnasi sabran ala dhalika bali wao ni watu ambao wenye subira kubwa katika jambo zima la kusubiria haki au kusubiri kwenye haki wa inimtuhinu anwa'il mihani hata kama watatahiniwa kwa aina za mitihani kama tulivyoona huko nyuma wafutinu anwa'il fitani au watafitinishwa kwa aina za za fitna wa hadhihi halu al-anbiya'i wa atba'ihim min al na hii ndiyo hali ya manabii na wafuasi wa manabii katika watu waliotangulia nabii Allah Yaqub au nabii Allah Ayub au nabii Allah Yusuf alayhi salatu wasalam hawa ni manabii ambao wamepatwa na mitihani lakini wakawa wamesubiri katika mitihani hiyo anasema wakaahli lukhududi wa nahwihim na kama vile wale watu ambao walioadhibiwa katika Waislamu kwa kutiwa katika mashimo ya moto na kuchomwa kwa kutiwa katika mashimo ya moto na kuchomwa wale watu wamekubali kuchomwa kwa sababu ya kuthibiti katika katika haki bali kuchoma surati buruj kusoma surati buruj utasoma ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود Naam. Wanahawihim na mfano wao. Wakasala fi hadhihi al-ummati min as-sahaba na kama vile masalaf wema wa umma huu katika masahaba watabiina wa ghairihim min al na wema katika matabiin na wengineo katika maimam walivyosubiria mitihani na walivyosubiria fitna zilizowapata katika zama zao Anasema Sheikh wa bil jumla, kwa jumla ya maneno yote yaliyotangulia tunatakiwa tufahamu ya kwamba fathabatu walistiqraru fi ahli alhadithi wasunnati adhafu ma huwa inda ahli alkalami walfalsafati, kwamba kudhibiti na kutulizana kuthibiti na kutulizana katika haki kunapatikana kwa watu wa hadithi na sunna kunapatikana kwa watu wa hadithi na nini na sunna adhaafu ma huwa inda ahli lkalami walfalsafati kunapatikana kwa watu wa hadithi na sunna zaidi na zaidi zaidi na zaidi ukizingatia na kule kusubiri kuna kupatikana kwa watu wa bid'a na falsafa kwa watu wa bid'a na falsafa naam anapatikana katika majmuu fatawa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala aktafi bihadha al-qadr صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين